Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Շուշիի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության մանկաբույժ Նաիրա Հայրապետյանը։ Երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունի մանկաբույժ Նաիրա Հայրապետյանը։ Աշխատել է Արևիկ մանկական բուժ միավորումում եւ Բերթախաղակն ազատագրվելուց հետո աշխատանքի է ընդունվել Շուշիի շրջանային բուժ միավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունում։ Երեխան պետք է առողջ մեծանա, իսկ մանկան առողջության հիմքը դրվում է դեռևս ներարգանդային կյանքում։ Առողջ երեխա մեծացնելու համար անհրաժեշտ է տարիքին համապատասխան լիարժեք սնունդ, հիգիենիկ խնամք, հիվանդության նշանների վաղ հայտնաբերում։ Եվ ինչպես մեր հանդիպման ժամանակ նշեց վաստակաշատ բժշկուհին, անգամ թեթև արտահայտված հիվանդության դեպքում ամիջապես պետք է դիմել բժշկի։ Ցավոք, շատ ծնողներ երեխաներին բուժում են առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու, ժողովրդական դեղամիջոցներով եւ այլն։ Նույնիսկ մեխաներին տալիս են տարբեր տեսակի հակաբիոտիկներ։ Մինչդեռ հակաբիոտիկները պետք է օգտագործել միայն ցանր հիվանդությունների, թոքաբորբի, թարախային անգինայի, ականջի սուր բորբոքման եւ նման այլ դեպքերում։ բավականին անմխիթար վիճակում է գտնվում Շուշիի շրջանային բուժմիավորման փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաշենքը, չկան անգամ տարական պայմաններ հիվանդների նորմալ բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Զրուցակցուհուս նույնպես մտահոգում է մասնաշենքի հարցը, սակայն նրա կարծիքով աշխատանքի վատ պայմանները չպետք է արգել քանդիսանան հիվանդներին, առավել եւս հիվանդ երեխաներին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Մենք խոսեցինք նաեւ մանկական պատվաստումների մասին, ինչպես հայտնի է պատվաստումները երեխաներին պաշտպանում են մանկական ամենավտանգավոր վարակներից։ Բոլոր երեխաները, ներառյալ եւ հաշմանդամ երեխաները, պետք է պատվաստվեն, քանի որ շպատպաստված երեխան մեծ հավանականություն ունի կարմուրուկով, կապույտազով կամ այլ հիվանդություններով հիվանդանալու։ Տիկին Հայրապետյանի կարծիքով մանկական ամենաբարդ հիվանդությունների թվին է դասվում պնևմակոկային հիվանդությունը։ Պնևմակոկը մանրե է, որը հաճախ հայտնաբերվում է նաև առողջ երեխաների քիթ ընտանում։ Այն կարող է տարածվել մարմնի տարբեր օրգան համակարգերում եւ պատճառ դառնալ զանազան հիվանդությունների։ Երեխաների պատվաստման համար մենք ունենք համապատասխան պատվաստանյութեր, կողմեր եւ ծնողների հետ հաճախ են հանդիպում, տեղեկացնում, որ պատվաստումը անհետաձգելի գործողություն է, ուստի երեխայի կյանքի առաջին իսկ տարում պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ ժամանակին կատարել պատվաստումները, նշեց Տիկին Հայրապետյանը։ Ցավոք Շուշիում կան նաև հաշմանդամ երեխաներ, ինչպես են նրանք ստանում բուժօգնություն, ինչ ազնակազմով են աշխատում նշված հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքում, ինչպես են կատարում տնային կանչերը, այս եւ բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ է ծավալվում իմ զրույցը բժշկուհու հետ։ Տիկին Հարությունյան նախ ծանոթանանք։ Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարին պատմեք ձեր մասին, խնդրեմ։ Ես աշխատում եմ Շուշիի վանդանոցում 1992 թվականի մայիս ամսից, հենց ազերտագրումից անմիջապես հետո։ Բայց մինչ այդ աշխատել եմ Ստեփանակերտում Արևիկ մանկական բուժ միավորման պոլիկլինիկայի բաժանմունքում որպես թաղամասային մանկաբուժ էլի։ Ցանկանայի ասել, որ 20 տարվա ընթացքում Շուշին ահագին փոխվել է, հենց սկզբնական շրջանը, որ սկսել էի աշխատանքս, այստեղ շատ քիչ կային մանկական տարեկան հասակի երեխաներ դե հաշված մոտավորապես 200 հոգի, միջև 18 տարեկան հասակը։ Իսկ այժմ արդեն սպասարկում ենք մոտ 1200 մանկական կոնտինգենտի երեխաներին միջև 18 տարեկանը։ Աշխատում ենք երկու հոգով մանկաբույժներս, երկու թաղամասային ենք, սպասարկում ենք եւ պոլիկլինիկական բաժանմունքում եւ ստացիոնար բաժանմունքում։ Աշխատում ենք հիվանդներին ընդառաջել, իհարկե դեղորայքով, տնային կանչերով, պոլիկլինիկա եկածներին ամբուլատոր սպասարկումով։ Տիկին Նայրա, կցանկանայինք մենք խոսեինք մանկական պատվաստումների մասին, որովհետև ձեր թեպետ անշուք իհարկե որ ձեր հա։ մեղքով այդ մեր ցանկությունն էլ է որ իհարկե սենյակում բավականին պաստառներ կան կպցրած որոնք հիմնականում վերաբերում են պատվաստումների պետական օրացույցներ մանկական պատվաստումներ պատվաստումները այսպես ասած մեզ դեր ունեն պոլիկլինիկայի աշխատանքում դա հիմնական մեր գործունեությունն է կազմում որտեղ մենք պիտի անպայման պատվաստենք 0-ից 20 երեխաներին ինչպես ասում են պրոֆիլակտիկան ավելի շատ օգտակար է քան ասենք հիվանդությունը բուժելը։ Կատարում ենք պատվաստումները 1.5 ամսական հասակից Առաջի պատվաստումը ստանում են նորածինները ծննդատանը, իհարկե։ Մենք արդեն այստեղ սկսում ենք երկրորդ պատվաստումը։ Ծննդատուն ունեք ծննդալ այս մասնաշենքում։ Մեզ էլ ունենք ծննդատուն, բայց մեր երեխաների մի մասը գալիս են քաղաքից։ Մեր բնակիչներն են ուղակի ծննդաբերում են քաղաքի ծննդատանը, բայց հետո գալիս են մեր մոտ հաշվառման, որտեղ ըստ բնակավայրի այստեղ են գրանցված։ Սկսում ենք 1.5 ամսեկանից, հետո ամեն 45 օրում մեկ պատվաստում ենք 3 անգամ դիֆթերիայի փայտացման, հեմոֆիլ ինֆլուենզայի դեմ եւ կապույտ հազի դեմ։ Դրա հետ միասին ստանում են նաեւ ռոտավիրուսային վակցինա, որը հիմա շատ կարեւոր է ալկային հիվանդությունների համար։ Հետո մի տարի կանում եք պատվաստում կարմրուկ, խոզուկ, կարմրախտ հիվանդությունների դեմ, հետո 1.5 տարեկան հասակում ըստ մեր օրացույցի, ըստ ազգային օրացույցի հերթականության պատվաստումները կատարվում են։ Տիկին արագախնիկ չէ, որ երեխաները պատվաստումները դժվարությամբ են տանում, արդյոք ինչ խոր խորհուրդներ եք տալիս մայրերին եւ դա կատարում է դե- բժշկուհին, բուժքույրը։ Նախապես մենք զննում ենք երեխային, եթե լրիվությամբ առողջ է երեխան, իհարկե կատարում է պատվաստումը բայց մեր ծնողների մեծ մասը ոչ բոլորն են հեշտությամբ համաձայնում իհարկե պատվաստումներին, բայց դա ելի կազմում է մեր գործունեության բնույթը, որովհետև մենք պիտի տանենք ագիտացիոն աշխատանք ծնողների մոտ, որ պատվաստումները շատ կարևոր են, որ երեխաները չպիտի այս հիվանդություններով հիվանդանան, որովհետև այդ պատվաստումները, ասպես ասած, կանխարգելվում են այդ վակցինաների միջոցով։ Եթե չանենք, հետո կարող է հիվանդանալ եւ մեծ քանակությամբ երեխաներ իրանցից կվարակվեն։ Անշուշտ չեմ կարող չխոս խոսել մասնաշենքի մասին, Շուշին օրեցօր ծաղկում է բավականին շինություններ եւ այլը եւ այլը։ այլ, Բնականաբար դուք ավելի շատ կցանկանայիք ավելի հարմարավետ մասնաշենքում ապրել։ Ինչքան էլ մենք լավ աշխատենք, որ շենքային պայմանները մի քիչ այն չեն, շատերը եկորներ են ուրիշ տեղերից են եկած, ով որ մտնում է ասում, այս ինչի շենքային պայմանները, ինչի չեն վերանորոգում, բան, բայց դե դա միջոցների հետ կապված է այլ։ Չկան արդյոք ծրագրերում։ Ծրագրերում, ծրագրերում կար մեր վերաբուժական բաժանմունքը, որը արդեն վերանորոգված է։ Իսկ նայրան խոսեցինք նաև շրջանների մասին Շուշի շրջանային բուժմիավորում Փակբաժնետ իրական ընկերության մանկական բաժանմունքում ենք մենք զրուցում։ Կցանկանայի իմանալ ինչպես է կապը պահում շրջանների հետ, ինչպես է այնտեղ երեխաների վիճակը։ Սպասարկում ենք հարին տակ, եղծահող, կանաչ թալա, հինշեն, մեծշեն եւ քիրսավան։ Այս գյուղերը մենք ենք սպասարկում 45 օրում մեկ մենք ունենք հանրապետական հակահամաճարակաբանական կենտրոնի հետ կազմած օրացույց, ժամանակացույց, այ այս ժամանակացույցով մենք հաճախումներ ենք անում շրջանները։ Իսկ մնացած գյուղերը Շուշիի, ինչ է այնտեղ երեխաները չեն հիվանդանում։ Հիվանդանում են այնտեղ կան բուժկետեր, իրանք դիմում են, եթե իհարկե ավելի խորներում չկան բուժկետեր։ Կա, մեր գյուղերում ամենտեղ բուժկետներ կան, աշխատում են քույրեր, որոնք մեր հետ կապ են պահում։ Եթե իրենք ի վիճակի չեն լինում հետազոտել կամ կարիք ունի երեխան մանկաբուժի զնման, ուղարկում են մեր մոտ։ Շուշի են այցելում աշխարհի տարբեր ցակերից, որովհետև սա մեր պատմական հայրենիքի գանձերից մեկն է։ Ես կցանկանայի իմանալ բժշկու կարծիքը մաքուր օդ, գեղեցիկ դյութիչ բնություն, որքան է սրանք նպաստում առողջության համար։ Իհարկե շատ դրական մենք մեր հիվանդներին անգամ երբ արդեն բուժումները կատարում ենք ամեն օր առաջարկում ենք ասում ենք թեկուս ցուրտ է թեկուս եկանակային պայմանները ինչ են բայց դուրս անեք երեխաներին մաքուրոտ քայլեք ամեն օր մի 15-20 րոպեից ավելի շատ դա շատ է օգնում երեխաներին առողջության ավելի շուտ վերականգնելու հարցում ասինքն շատ կարևոր հանգամանք է մանավանդ վիրուսային էպիդեմիաների ժամանակ շնչուղիների բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ մաքուրոտ շատ է նպաստում որ շուտ կազդրվեն մենք կխոսենք նաև դեղորայքի մասին Ինչ դեղորայք ունեք, ինչպես եք ձեր կբերում։ Մեր դեղորայքները ձերք են բերում կենտրոնացված կարգով, այսինքն ամբուլատոր պոլիկլինիկական բաժանմունքում մենք ունենք տարվա կտրվածքով նախարարության կողմից նախատեսված որոշակի գումարի չափով, ասեմ, դեղորայք, որում մենք իրավունք ունենք 0-ից 7 տարեկան երեխաներին անվճար դուրս գրել անվճար դեղատոմսով գրում ենք հիվանդությունների ժամանակ, իրանք ստանում են դեղատնից։ Լինում են նաև տնային կանչեր։ Անպայման, անպայման։ Ամեն Խնդրեմ տնային կանչերի մասին։ Ամեն օր մեր մոտ ընդունարանում գրանցվում են տնային կանչեր, ունենք տնային կանչերի մածան, նախարարության կողմից հաստատված գրանցվում են մեկից մինչև ժամը 5-ը մենք իրանք ունենք սպասարկել այդ դուք ով դուք օրինակ մանկաբույժներս երկու հոգով ենք աշխատում դրա համար ասում մենք ունենք ամենքից մի թիմ աշխատող չունեք դուք դուք։ Ունենք միջինբուժ աշխատող, մի քույր ունենք, որը մեր հետ միասին սպասարկում է հիվանդին, եկած հիվանդին եւ տնային պատրոնաժները, ասենք նորածիններին, որ մենք բժիշկ այցելում է, նայում է, հետո նոր արդեն ինչ որ խորհուրդներ կամ ասենք եթե լինում է հսկողության կարիք, հանձնարարում ենք մեր թաղամասային քույրը ենք փսկում։ հա, Բայց մեքենա չունեք։ Ունենք մի հատ շտաբ կանչերի համար։ Ահա։ Որտեղ մենք ունենք նաեւ շտաբ օգնության բաժանում, մեքենա ծառայում է շտաբ օգնության բաժանում։ Բայց այդ այսպես կոչված թաղամասային կանչերը սպասարկում ենք ոտով կամ քաղաքային ավտոբուսներով։ Դուք նայրահանդիպման սկզբում նշեցիք, որ ի ուրախություն մեզ ավելացել են երեխաների թիվը։ Շատ են ավելացել, բայց մեր մոտ միգրացիան շատ-շատ է, ես այսպես կասեի։ Գալիս են Երևանից, Հայաստանի տարբեր շրջաններից, այսինքն ծնողները գալիս են ստեղ աշխատանքի, հայրը բանվոր է աշխատում է շինարարությունում, ժամանակավոր գալիս գրանցվում են, մի քանի ամիս մնում, հետո նոր գնում են տեղափոխվում։ Բարձր, ուրեմն դրանք տարբեր տարիքի երեխաներ են։ Իսկ նոր ծնունդ Մենք ունենք մանկաբարձ գինեկոլոգ, որ մեր մոտ աշխատում էր։ Ծնունդները ոնց որ ավելի շատ էին։ Հիմա որ մշտական չունենք մանկաբարձ գինեկոլոգ, քաղաքում են ծննդաբերում։ Մեր մեր մոդելի ծննդաբերությունն են, էլի։ Հա, մեր երեխաներն են, բայց ծննդաբերությունը արդեն մեծ մասը ստեղ չի տեղ ունենում, էլ քաղաքի ծննդատանը ծննդաբերում են գալիս են մեր մոտ։ Տարեկան միջին չափով 70 դինում է տարի 80-ից ավել նորացին դերցնում ենք հաշվառման։ Երեխաների հետ աշխատելը բավականին դժվար է։ Դժվար է, բայց միաժամանակ շատ հաճելի։ Որտեվ շուտ որ արդյունքի ես հասնում բուժման ընթացքում շատ հաճելի է եւ բժքին եւ ծնողին բարեբախտաբար չունեք լուրջ հիվանդներ, ունենք երեխա հաշմանդամներ երեխաներ հաշմանդամներ ունենք որոնք մեր մոտ հաշվարման գրանցված են ստանում են դեորայքներ ով կարիք ունի այսինքն էլի էլի կենտրոնացված կարգով մենք ստանում ենք այդ դեորայքները նախարարության կողմից եւ բաժանում ենք իրանց։ Էլ ինչ աշխատանք եք կատարում հաշվանդամների հետ։ Թե դա ձեր իրավասությունների մեջ չէ։ Չէ, մենք ամիջական տենց աշխատանք չենք կատարում, բայց կարիքի դեպքում ուղարկում ենք ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, վերականգնողական կենտրոն մեր օղեգրով իհարկե նրանք այնտեղ ստանում են հետագա իրենց վերականգնողական բուժում։ Շնորհակալություն եւ ինչ մաղթանքներով կցանկանայիք ավարտեիք ձեր հանդիպումը Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հետ։ Ցանկանամ բոլորին առաջին հերթին քաջ առողջություն, որ ինչքան հնարավոր է ոչ թե խուսափեն աչդիմեն բժշկության օգնությանը եւ խաղաղություն անամպ երկենք բոլորին եւ իհարկե մեր պայմանների բարելավ